abantu mirongo itanu biyongera ku itoni zirenga igihumbi n'amajana atanu nibwo buremere ubwato buriko bwubakwa mu kabezi buzokwikorera kwikorera mu rugendo rw'abashikiranganji babiri uw'iterambere rusange hamwe n'uwujejwe ubudandaji kuri uyu wa kane Marie Chantal Nijimbere amenyesha ko kazoba arakarusho ku gihugu cy'u Burundi ibubanza n'ibururi naho havugwa iduga ry'ibiciro by'ivyankenerwa muri iki gihe cy'itera ibiharage n'ibigori ibindi n'ibindi aho ikiro cy'ibigori cyasimbiye ku mafaranga ibihumbi bibiri cyahora ku gihumbi n'atanu ibubanza ibururi naho kibarizwa ku bihumbi bitatu cyahora ku cyatandatu mu mezi abiri ubwinshi bw'abanyeshuri biga kaminuza ya leta bunaniza leta kububakira abo banyeshuri uburaro bubakwiye ni inyishu y'umushikiranganje ajejwe indero ku bibazo by'abashingamateka ku byerekeye ingorane zihanze indero ku munsi wa kane w'ino ndwi ido n'ido ni muri ano makuru ahagarariwe na nose ntibibona imana mu buhinga bw'ibyuma mwijumva omeyandu wayo tukuramutsa twongere tuguhe ikaze mu rugendo rwakozwe muri icyo kibanza bari kumwe n'umushyikiranganje ajejwe iterambere rusange kuri uyu wa kane Marie Chantal Nijimbere akamenyesha ko kazoba akarusho ku gihugu cy'u Burundi tumutegabiri tujya kugendera ikibanza kiriko kirakorerwamo umugambi wo kubaka ubwato tutoshobora gutwara abantu n'ibintu bigera ku itoni n'amajana atandatu hamwe n'abantu bagera ku mirongo itanu biciye hano mu kiyaga cya tanganyika mugambi rero ni umugambi abaguzatunga b'abarundi bagiye hano kugira ngo bashobore guterera mu gisata cyo gutwara ibintu n'abantu baduciye mu kiyaga cya tanganyika urugendo rw'uno munsi rero bwa mbere twari kugira ngo tuje kuraba aho ibikorwa byo kubaka buno bwato bugeze ubwa kabiri twari kugira ngo dushobore Eh, guhura na bamwe muri abo bakwizatunga bagiye hamwe kugira ngo tuganire nabo twumve aho ibikorwa bigeze twumve n'impambamizi zimwe zimwe kugira ngo dushobore kuraba hari ibyo dushobora gutorera umuti ari ibyo dushobora kubahanura kugira ngo uyu mugambi uzogende neza wongere utangure neza rero muri make twabonye ko ikigabane cyo kubaka buno bwato giteye kure ibikenewe ni uko eh, bakoresha ubuhinga nayo ikigo cya leta kijejwe ibyo gutwara abantu n'ibintu eh, mu kiyaga cya tanganyika igaheza ikabashyigikira kugira ngo buno bwato buzosuzumwe neza bongere bushobore gutangura gutwara abantu n'ibintu mu kiyaga cya tanganyika bukwita ibisabwa tukizera yuko buno bwato bumaze gutangura gutwara abantu n'ibintu azoba ari akanguko kanini ku gihugu cyacu cy'u Burundi kuko murumva ubwato butwara itoni igihumbi n'amajana atandatu bugatwara n'abantu mirongo itanu murumva amakamyo yorinze kuzunguruka ingena agana kugira ngo ashobore eh, kudufasha mu ruhanahanga ubwandazi Marie Chantal Nijimbere numushikiranganje mu vyajeje harimo ubudandaji ubwinshi bw'abanyeshure biga kaminuza ya leta bunaniza leta kukubakira abo banyeshure uburaro bubakwiye ni nyinshi y'umushikiranganje ajejwe indero ku bibazo by'abashinga amateka bivyerekeye ingorane zihanze indero ku munsi wa kane nayo kubijanye n'ubuzi butangwa aho bamwe mu bashinga amateka bashatse kumenya nimba atavye imigambwe birabwa umushikiranganji François Havyarimana asigura ko hisunga ubumenyi bw'uhabwa akazi Vestine Butoyi Bimwe mu bibazo byabajije umushikiranganje w'indero harimo ibijyanye n'inyubako. Umushinga amateka agatogwasa gwasa abona ko leta ikwiye kubaka uburaro bukwiye kugira abanyeshuri biga kaminuza bafatwe kumwe bose. Nashaka gusaba yuko mu bushikiranganje mwo kwicarira ikibazo cy'inyubako za kaminuza y'u hakubakwa amahome akwiriye ashobora kwakira ibitigiri byose by'abanyeshuri bifuza kwiga muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo bose bige mu makondisiyo amwe kuko biragoye ko umwe yiga ari muri home uwundi nawe ataha mu gatumba abo bantu mu ishuri murumva yuko bitaza ngo bigende neza kuri ibyo umushikiranganji w'indero yishura ko kubaka uburaro bukwiye abanyeshuri bose bidakunda François Habyarimana insegura atanga n'ubwishi bwabo kubaka amahome nivyo ico natwebwe turagishigikiye kandi caranashikirijwe n'abaje muri ya nama rukokoma yaba mu kwezi kwa gatandatu kuko byaragaragaye koko yuko abanyeshuri bafite ikibazo cy'uburaro na cyane cyane abanyeshuri bo muri kaminuza ariko rero nagomba ndababwire yuko urabye abanyeshuri dufise ubu kuvuga ko leta yo kubaka amazu babamwo kujya byahora kera haciga abanyeshuri amajana atanu cyangwa igihumbi ntibyo babigikunda Umushingamateka bernard ndayisenga we afise amakenga ko butangwa mu gisata cy'indero bwoba butangwa hisunzwe imigambwe hariho kurokita abarimu bya byama biba ugahura uko babikora babikora kumbure batisunze nk'ubumenyi kenshi urahura si yose urahura hari aho bisunga nka paritenasi politiki ugaca n'umwimbu ubaye muke icyo gica gifatana n'ingene bashobora ku nomanka ba diregiteri mu mabanga kenshi urabura banomye suiva la partenance politique naho nyene aho mushikiranganje w'indero Havyarimana yishuye ko harabwa ubumenyi bw'umuntu iyo recruitment rero ntabwo ikwirikiza politique ahubwo turaba competence ari naco gituma abatora icyo kibazo tubanza kubugarana kurya twugarana abatora konkuru nationale canke exame d'etat kandi baza gusohoka ari uko icyo kibazo cahejeje gukorwa ari naco gituma hariho umugwi mwikomine wo kubitunganya uhuriyemwo bose abajejwe indero abajejwe intwaro n'abaserukira abigisha bamwe twita amasendika basanzwe bari mu makomine yose nayo ku kijyanye n'amafaranga abayobozi bamwe bamwe baka ababyeyi mushikiranganje yasiguye ko arayo gufasha umutuntu tumwe tumwe ishure rishobora gukenera Vestine butoyi urakenuye ibwirizwa rigenga umwuga w'ubucamanza ngo ryosubigwamwo biri mu nteguro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa rigenga umwuga w'abashingwamanza mu nama nshikiranganje yo kuri uyu wa kane umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta amenyesha ko muri iyo nteguro nshasha izoha uburenganzira abafise urupapuro rw'umutsindo rwa baccalaureat kuja muri urwo rwego kurikira Prosper Ntawagwamiye inyuma y'imyaka igera kuri mirongo ibiri rigiyeho hari byinshi byahindutse bituma ryosubigwamwo nkako ibihindagurika mu isi iterambere ry'ubuhinga ibyahindutse mu nyigisho za kaminuza iyinjira ry'uburundi mu mashyirahamwe yo mu karere igwirirana ry'inzego ry'abashingwamanza byose birafise ingaruka kuri uwo mwuga birakenewe rero ko ibwirizwa rigenga uwo mwuga risa n'uko ryataye igihe risubigwamwo kugira ngo rijane n'ibihe bikuru bikuru bishasha muri iyi nteguro ibibazo ni ibi bikurikira kururanisha iribwirizwa bwirizwa n'itunganywa rishasha ry'impapuro z'umutsindo kugira ngo abafite urupapuro rw'umutsindo rwa bakaroreya mu bijyanye n'amategeko binjire muri uwo mwuga kuko itegeko rihari ubu ryavuga urupapuro rw'umutsindo lisansi mu bijyanye n'amategeko gutegekanya inyigisho z'ifatiro zijyanye n'uwo mwuga imbere y'uko umuntu yemererwa kwimenyereza gutegekanya inyigisho zijyanye n'uwo mwuga zibandanya zitangwa n'aho umuntu yoba yaramaze kwinjiramo bavamo kugira ngo ubumenyi bw'abashingwamanza bugume bujana n'ibihe n'ubuhinga bigezwe ko Gushyiraho igisata mpuzanzego z'abashingwamanza kugira ngo gitore inyishu ku bibazo vyovuka hagati y'abashingwamanza bakurikira inzego zitandukanye kugurira abashingwamanza bo mu ishirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko kubera uruja n'uruza ndengambibe rw'abashingwamanza inama shikiranganya imaze guca hirya no hino iyi nteguro yarayemeje mu vyashikirijwe hakaba harimo ibi bikurikira iruhande yo kutarikurira kwinjira mu rwego rw'abashingwamanza abirukanywe mu buzi bwa leta mu gisata cy'ubutungane cyangwa mu nzego z'umutekano kutarekurira abirukanywe mu bisata bya leta bigengwa n'amategeko yabyo nka za OBR ibanki nkuru y'igihugu n'ibindi kwerekana neza indahiro umushingwamanza ashikiriza gushiramwo n'ayandi mashyirahamwe yo mu karere uburundi burimo aho kugarukira ku by'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko gusa ku bijyanye n'ubupa urupapuro rw'umutsindo rusabwa kugira ngo umuntu yemererwe kwimenyereza mu mwuga w'abashingwamanza gutomora ko ari urupapuro rw'umutsindo rwa bakaroreya mu bijyanye n'amategeko cyangwa urundi bingana rutanzwe n'ishuri kaminuza yemewe n'amategeko mu burundi cyangwa urupapuro rw'umutsindo rutangiwe mu mahanga mugabo rwemewe ngaha mu burundi gutomora ikizokorwa kuwimenyereza iyo ayobewe inshuro irenga imwe ikibazo cyo kuva mu bashingwamanza bo ku rugero rutoyi kimwe bita mu gifaransa petit tableau ajya mu bo ku rugero rwo hejuru kimwe bita grand tableau gutomora ko umushikirizamanza yagenywe ngo afashe uwutishoboye kuburana abikora ku buntu kandi ko atoba mu muryango wiwe kwerekana ibihano bifatigwa umushingwamanza yakoze amakosa ahambaye cyane radiyo isanganira murambya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe bo mu ntara y'abubanza baridoga ko imbuto z'ibiharage ibigori n'ibindi byadugije igiciro muri ino minsi kandi basanzwe bugarijwe n'ubukene nk'ikiro cy'ibigori by'ikirundi kigugwa amafaranga arenga ibihumbi bibiri byahora ku gihumbi n'amajana atanu haraheze ukwezi ibigori bya kijambere bigugwa amafaranga arenga ibihumbi munani ikiro kimwe mu ntwaro bamenyesha ko izimba ry'imbuto ryama ryibonekeza mu bihe by'itera bagahamagarira ariko abadandaza kutikika mu kiza sipesi karitasi kabanyana ku hatandukanye ibiciro by'imbuto zaba iz'ibigori ibiharage isoya inkore n'ibindi byaraduze haraheze hafi amezi abiri abarimyi bidoga ko bari basanzwe bafise amikoro make bakavuga ko batabona ingene bazoteragira ubusize barimye n'ikiro cyibigori birobanuye abandi bavyita ibigori bya kijambere bigurwa amafaranga ibihumbi umunani n'amajana abiri na mirongo itanu ikiro kimwe mu buyobozi bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yabashikije muri ubwo buyobozi bagasigura ko ari imbuto y'ibigori yaje iva hanze kandi nabo ngo yarabazimvye ivyahora muri ubwo buyobozi vyagurwa ibihumbi bitatu n'amajana abiri ikiro kimwe ikiro c'ibigori bisanzwe by'ikirundi ni ibihumbi bibiri gushika ku bihumbi bibiri n'amajana atanu ku masoko atandukanye cagurwa igihumbi n'amajana atanu haraheze hafi amezi abiri ibiharage kaje mu nkangara birimwa cane muri ino ntara bigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bine ikiro kimwe byagurwa ibihumbi bibiri n'amajana atanu haraheze hafi amezi abiri abarongoye intwaro cyo kimwe n'abajejwe ibijyanye n'uburimyi basigura ko mu gihe cy'itera nk'iki imbuto z’amazizimbye, ariko abadandaza ku masoko atandukanye ngo ntiboca bikika mu kiza ngo bishingire ibiciro by'umurengera sipesikarita sikabanya n'ibubanza radio isanganiro Space Caritas kabanyana urakenuye ingorane ziduga ry'ibiciro by'ibigori n'ibiharage hamwe n'ibindi byankenerwa mu gihe cy'itera nuko nyene nahari y'ubururi ahikiro c'intete z'ibigori kigugwa hagati y'igihumbi n'amajana umunani n'ibihumbi bitatu vy'amarundi mu gihe mu mezi abiri aheze na igihumbi n'amajana atandatu ic'umuceri kigeze ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ijana na bitatu n'amajana umunani cahora hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana umunani n'ibihumbi bitatu n'amajana atatu abadandaza basigura ko ivyo bidandazwa bitaboneka babironse naho ngo bibashikira bizimvye co kimwe n'abaguzi basaba leta korohereza ababigurira hanze kugira byongereze ibyimbuwe zino nzambimana ku isonkuru ya bururi no mu icungara yaho ikiro c'umuceri ubayabaye uwo hagati y'amafaranga ibihumbi bitatu n'ijana n'ibihumbi bitatu na mirongo umu Tanzania umutanzaniya nawo ukagurwa amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana munani y'amarundi mu mezi abiri aheze nayo uwo muceri wayabaye ukaba gugwa hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana umunani n'ibihumbi bitatu n'amajana atatu ikiro c'intete zirimo ibitogwa vyinshi imbere harimo n'iziboze kikaba kigugwa hagati y'amafaranga igihumbi n'amajana munani n'ibihumbi bibiri vy'amarundi mbere bamwe bakavuga yuko batagishoboye gusuma kubera ivyo biciro byaduze abadandaza bobo bakavuga ko ibyo bifungurwa cane cane intete bitakiboneka iyo babirangurira aho bibonetse naho ngo bikagwa amafaranga y'umurengera kuko bobo ngo atana kimwe bunguka ko amafaranga arenga ijana ku kiro kimwe gusa mu gihe ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaji hamwe n'ubushikiranganje bw'urimyi bwaheruka kurekura ko ibifungurwa nk'intete byovanwa hanze bigashikanwa mu gihugu abaguzi bo mu ntara ya Bururi basaba ko abadandaza bokorezwa mu kurangura kugira ngo ibyo bidandazo bishobore kubashikira bizimbutse kugira ngo ntibicwe n'inzara i Bururi Zinonzabimana Radio Isanganiro Zeno Nzambimana nawe turagushimiye abantu mirongo itandatu na batanu bagizwe n'abagabo n'abagore nibo eh, bifungishije burundu kubyara mu ntara ya Kayanza kugira ngo umuntu yemererwe kwifungisha burundu urongo intara y'ubuvuzi ya Kayanza avuga ko abubakanye babanza kubyumvikana ko bakabyisabira muganga Pascal ahamagarira abajejwe intwaro kurushiriza guhimiriza abubakanye bamaze kugwiza uruvyaro kuja kuri bene ubwo buryo ibyo tuma kubwiwe umurindi w'igwirirana ry'abantu ugabanuka mu kayanza intariza mu za mbere mu abantu benshi patrick nsengiyumva ku bwihariro dukesha ibiro by'intara bigejwe amagara y'abantu mu kayanza abagabo mirongo ibiri hamwe nabo bakenyezi mirongo ine na batanu bipfungishije burundu ibijyanye no kubyara uyu mwaka turimo nabo cyane cyane mu makomine ya kayanza na muruta ari wavyisabira kandi akabisaba ari kumwe n'uwo bubakanye ikindi ku bwa muganga Pascal Niyonzima ngo ni uko hanafatirwa no ku myaka umuntu aba afite ndetse n'igitigiri cy'abana ariko ngo nubwo biri uko n'urugo rudafise abana benshi mu gihe abubakanye babigiye inama bakavyisabira bivuye ku ndwara canke ku bukene bafise mu rugo muganga Pascal Niyonzima amenyesha ko bashobora guhabwa uburyo bwo kwifungisha burundu ibijanye n’urubyaro nayo ibijyanye n'ubundi buryo bwo gutandukanya imvyaro Intwaro uyu mwaka intara ya kanziri ku bice mirongo ibiri n'icyenda n'uduce tubiri ku ijana mu gihe ihangiro ry'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida ari bice mirongo ine ku ijana uwarongoye igisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Kayanza ahamagarira abajejwe intwaro guhimiriza abo barongoye kwijukira uburyo bwo gutandukanya imbyaro kugira ngo hagabanuke umurindi w'igwirirana ry'abantu mu ntara ya Kayanza intara isanzwe iri mu ntara zibamwe abantu benshi nubwo biri uko bamwe mu bakenyezi bakoresha bumwe muri ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro bavuga ko hari aho bubamerera nabi mu buryo butandukanye butandukanye muganga pascal niyonzima marongo y'intara y'ubuvuzi ya kayanza asaba ko abo ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro bumereye nabi kwitura amavuriro babikoreshereje ko bakavugwa ngo na cyane cyane ko baheza bakavugwa ku buntu mu kayanza patrick nsengiyumva ko baragiye isanganiro Patrick Nsengiyumvura akenuye tugumaho nyine mu kayanza tuvuge imibano gukorera kure y'imiryango ku bagabo bo muri komine ya Gatara intara ya Kayanza ngo biratuma ingo zisambuka abakenyezi bakibarukana n'abandi bagabo cyangwa abagabo bakubakana n'abandi bakenyezi biyo baba bagiye kwisumamwo biremezwa n'umuhanuzi wa musitaneri wa komine Gatara ajejwe imibano Donatien Kubyimana atera kamo abagabo baje gukorera mu zindi ntara z'igihugu kudaca bigumirayo kuko bituma ingo zabo zisambuka mu bantu twakira mwene izo ngorane turazibona eh, aho nko mu gihe abo bagabo baba bagiye gutumika mu zindi ntara kubera zijya mvo twavuze haba ku bukene eh, bizanana ku matongo mato mato eh, cyangwa ku ngorane zo mu mubano birashobora gushika nk'umugabo iyo agiye agateba rwose agasanga nk'umugore byaramugoye agasanga nk'ubu yarabyaranye n'uwundi muntu ibyo bishobora gushika kandi no ku bagabo iyo bagiye nahone bagashobora kubyarana n'abandi bantu ni ukuvuga ko ko ku mpande zose biraheza eh, bigashika impanuro twoha bubakanye icya mbere ni ukugira ibiyago byinshi mu ngo kugira ngo nimba ari ikibazo gihari eh, bumvikane ingene bashobora kugitorera umuti atangorane nyinshi zikurikiye canke bikenewe ko umugabo agenda gutumika bakabija inama n'umugore hama kandi umugabo agiye akamara umwanya atari muremure cyane akibuka yuko hari abo yasize muhira agasimba kuko hari n'igihe usanga nabo bakenyezi byabagoye nko gutunganya mu rugo nk'ubu murabona ko ko turi mu gihe cyo gushyira abana ku mashure ugasanga nimba ari nk'umukenyezi wenyine yagumye muhira nk'abana biramugoye ko abashyira mu ishuri. hanyuma icyo duhanura abagabo nabo iyo baba bagiye ni ukwibuka kandi yuko naho baba batari muhira ko haba hariho abakenyezi babo baba basize muhira ko batoca bagenda ngo bace barondera y'abandi bakenyezi kuko nabyo birashobora kuba amamuko y'amatati hariya baba bagiye na cyane cane yuko ibyo kubyara ku bagore benshi tubona yuko ingaruka zabyo usanga atari nziza